بسم الله الحمد لله رب العالمين <clears throat> والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شو se, سبراش في sestre? Jel me čujete? <clears throat> Hvala Allahu Tebareke, o koji nas je večeras ponovo okupio da budemo zajedno. Allahu te bareke wa ta'ala činim zahvalu. Njega veličamo, njega slavimo i od njega oprosti i uputu tražimo. I neke salavati selam na njegova poslanika. Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu porodicu, ashabi i sve one koji ga slijede dobra djela čineći. A zatim, braćo moja, i sestre, mi nastavljamo, nastavljamo sa našim ciklusom predavanja vjerovijesnici njihovi narodi, pouke i poruke. mi smo na početku ove knjige a, vama rekli da na kraju ovi naši predavanja a, a, operatori, tako, zajedno sa nama, spremaju za vas jedan kviz, iz ovi iz ovi iz ove knjige, iz ovih dersova, tako? Kviz u kojima će biti za svakog poslanika i vjerovjesnika vezano po jedno pitanje, imaćemo dosta pitanja. Kviz će biti izuzetno težak i su ovaj uh, e, inshallah utala lijepe i nagrade. Pa eto, e, nadam se da ćemo se dvostruko koristiti, je tako? Inshallah utala od od ove knjige. Mi večeras nastavljamo sa sljedećom temom, a to je a, narod koga Allah te bare ta'ala spominje u suri Jasin, ashabul karje, ashabul karjeti, pa kaže Allah te tebareke ta'ala وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون نبديم kao pouku pogledajte kako Allah te baraka ta'ala počinje ovdje ajet وَضَرِبْ لَهُ مَثَلًا أَصْحَابِ الْقَرِيَةِ navedim kao pouku stanovnike jednog grada tako أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون kad su im došli poslanici većina <coughs> halalite mi, malo sam prelađen. Većina historičara a, smatra da je taj grad Antakija, tako, na jugu današnje Turske. Uh, to je grad kome Allah subhanahu wa ta'ala slavo, slavo poslanike. Pa kaže Allah tabaraka wa ta'ala, kad im posla smo dvojicu, ali im oni ne povjerovaši. I posla, pojača smo trećim. Pa rekoše, mi smo vama inna ilaikum mursalun inna faqalu inna ilaykum mursalun pa kažu rekoše ova trojica tako Allahu poslanika mi smo vama poslali <coughs> istovremeno su tri poslanika pozivali subhanala u islam stanovnika ovog grada <coughs> eh, poslanici su počeli pozivati i upozoravati svoj narod i upozoravati svoj narod e, svjesni kako oni ili tako ne mogu nikoga uputiti. A sve što mogu jeste šta? Da ih pozovu islam. To jest istini. <coughs> Odgovor je bio kao i raniji e, a i svih ili tako naroda koji je odbio istinu, bio je žestok odgovor. Rekli su, <coughs> kvalu, ma entum illa bešer, Pa kažu, pa vi ste ljudi, kao i mi. Pa kažu, e, milostivi nije objavio ništa, subhanallah, gledajte. <clears throat> vi ila da takzibun i e, e, vi neistinu neistinu govorite tu su postojala dva tabora svaki uporan u onome što je smatrao da je ispravno. Pa je nastalo razgraničenje i presuda. Govorili su, nećemo da vas vidimo. Poslanicima su govorili, narod, gubite se odavde, ne želimo da vas imamo u svojoj blizini. Pa su govorili, pogledajte, uh, oni rekuši, mi slutimo, da nam nezreću donosite. Ako se ne okanite, Mi ćemo vas kamenovati. I stitit će vas, stitit će vas zaista bolna, bolna patnja od nas. Pogledajte osobina svih naroda koji odbijaju istinu. Svaki narod, svako vojstvo toga naroda, e, da li to bili političari, vođe ili bilo kako, ili ne bili, nije bitno, ali kad odbijaju istinu, svako je tražio sebi način, e, ajde da kažemo tako uslovno rečeno, opravdanja, za obaranje te istine. Pa pogledajte šta vi kažu. Oni su poslanike uh, kao vi nam, mi slutimo. Vi ste nama zloslutnja. Pogledajte. Za poslanike kažu da su im zloslutnja. Subhanala. <coughs> Prvo su ignorisali. Pa su zaprijetili kamenovanjem i patnjom bolnom. Stigli su na granicu na kojoj je Allah te bareke o ta'ala uništio narode prije njih. Kada je situacija kulminirala prednjom Allahovim poslanicima izgonom, ubijstvom ili patnjom ili hapšenjem, pa je Allah Tebara Keotala reagovao. Ovi su već bili na toj granici Allahove intervencije. I ovako će, braćo moja, biti sa svim narodima. Zapamtite, a Allah najbolje zna u ovom vijeku kome mi živimo, u ovim e, u ovom stoljeću, je tako, ili kasnije, sigurno Allah te bareke od ta'ala polako, ali sigurno približava kaznu svim onima koji su je šta zaslužili, braćo moja i sestre. Allah te bareke od ta'ala neće kazniti narod dok taj narod šta ne zasluži. A osnovna zasluga naroda a, koji sam sebe sprema za kaznu jeste odbijanje istine i napadanje napadanje e, njezinih njezini sredbenika. Rekli su <coughs> uzrok vaše nesreće s vama zar zato što ste opomenuti pa mu kažu poslanici pa vi ste narod koji svaku granicu zla prelazi jedan od stanovnika toga grada je tako osjeti opasnost koja se mogla nadirati nad njima. Osjetio je da je jedino što je preostalo da se desi kazna od Allaha Tebara Ketala. Taj čovjek je radio na periferiji grada. Kad je osjetio blizinu kazne, potrčao je e, što je brže mogao u grad. Tako. A pa pogledajte ovo. Šta je rekao on? iz kraja grada žurno dođe jedan čovjek i reče o, kale ja kaum itabe urlu mursalin kale ja kaum itabe urlu morselin subhanallah o narode moj kaže ovaj <coughs> čovjek koji je došao s kraja grada žurno zašto žurno zato što je osjetio kaznu i gledajte kajanja o narode moj slijedi one koji su poslani Slijedite one koji od vas ne traže nikakvu nagradu, a na pravom su putu. Pa kaže, zašto da ne činim uh, ibadet onome koji me stvorio, a njemu ćete se vratiti? Zašto da privaćam druge bogove mimo njega? <clears throat> Ako milostivi hoće da me snađe neko zlo, njihovo posredovanje neće mi biti ni od kakve koristi i oni me neće moći spasiti. <clears throat> To jest, gledajte, slijedite ljude <coughs> koji vas ne pozivaju ničemu ružnom, naprotiv, zovu vas moralu i visokim ljudskim vrijednostima. Božanstva lažna me ne mogu zaštititi ako me Allah bude htio kazniti. A ja bih tada bio talalim mubin u velikoj, velikoj pravoj zabludi. Ja vjerujem u gospodara vašeg inni inni amantu bi rabbikum <coughs> fasma'uni Ja vjerujem u gospodara vašeg čujte me što govorim čujte mene pa su narod kome ovaj daje tako odma daje rekao rekao šemu znači tako I ti si sa ovima, to je sa poslanicima, oborili su ga na zemlju i počeli ga nogama gaziti. Abdullah ibn Abbas radijallahu an kaže da su ga gazili sve dok mu utroba nije počela na usta izlaziti. Subhanallah, ubili ga. Rahimahullah, Allah mu se svilo, Allah mu se svilo I Allah te bareke o mu reče, slušajte ovo, qiled hulul dženne i bi rečeno uđi u džennet, kome ovom čovjeku odmah ulazi u džennet kao, kao šehid islama <clears throat> to je narav Kur'ana nije rečeno ubili su ga a, pa mu je rečeno nego uđi u džennet odmah je ušao u džennet sa šehidima koji su pticama zelenim Pa kaže, kada Habib ugleda džennetske blagodati, reče Kamo sreće da moj narod zna zašto mi je gospodar moj oprostio i lijep mi prijem priredio. Sve moje grijehe je poprisao ko? Šehadet. Ima li veće nagrade od šehadeta na Allahovom putu? Ima li veće nagrade, braćo i sestre, od šehadeta na Allahovom putu? Allaha molim da sve one koji su dali svoj život uzižući Allahovu riječ na zemlji da je Allah te barke od ta'ala uvede, uvede u džennet. <clears throat> Kad se tako silnički ubijaju mu'mini, <clears throat> Allahovi mu'mini, onda dolazi Allahova intervencija. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala i protiv naroda njegova, posle njega, Mi nismo vojsku s neba poslali, niti smo to ikada činili. Pogledajte, na te silnike grešne uzvišeni govori, mi nismo poslali vojsku nebesku, niti je to bilo potrebno. Sve što je trebalo da je Allah uništi je, samo bi se čuo jedan užasan krik i oni bi odjednom svi pomrli. O, kako su, o, kako su ljudi jedni. Samo se jednom Džibril, ali i selatovo selam, Viknuo na njih braću i sestre. Samo to. Eto ljudi. Ma koliko mislili da ste sila? Da li to bila Amerika? Da li to bila Francuska? Da li to bila Njemačka? Ne znam bilo ko. Koliko mislili da su sila? Allahu da vas uništi je dovoljno da jedno njegovo stvorenje sam poviči. Kako su samo ljudi jadni? A kako je samo Allah te bare kao tala moćan? samo jedno njegovo stvorenje jednim glasom uništi cijeli narod. I to ne bilo kakav narod, nego najjači narod toga vremena. Neka je slavljen moćni koji stvori Džibrila alaih salatu wasalam. Ako je tolika moć Džibrila alaih salatu wasalam, kolika li je tek moć onog koji je stvorio Džibrila i salatu wasalam. Ovo je, braćo moja i sestre, priča o stanovnicima grada koji su u lažu gonili Allahove poslanike. I to su kazivanja o poslanicima i narodima koji su živjeli u vremenskom razdoblju između dva velika poslanika. Ibrahima alaih salatu wasalam i Musa alaih salatu wasalam i tako nam Kur'an o njima govori. Sljedeće, braćo moja, predavanje ili sljedeći ciklus ćemo nastaviti uz Allahovu dobrotu, volju i pomoć sa Musaom i Harunom. Ovo je veliko, veliko predavanje, veliki ciklus. Tu će biti malo više, inšala, utajala govora. Ja sam za večeras, braćo moja i sestre, vjerujte mi, <coughs> malo narušen od <coughs> zdravlja. Evo, jedva sam vam se javio, jer mi zaista žao kada propustim uh, ono što sam joj tako obećao, jer se najviše, kako mi reče jedan šej jedne prilike, od svakog predavanja, najviše se okoristim ja, tako? I možete onda zamisliti koliko čovjek kad govori sam sebe može pronaći puta <clears throat> za jednu samo, za jednu samo hevdu. Pa molim Allah, Tebara Kretala, da, eh, da oprosti meni i vama i da nam se smiluje, da nas u džennet uvede ja se nadam da, da ste me čuli da me čujete, jer vidim ovdje nemam nikakvog pisanja na javi, pa bi volio da vidim da li me čujete. Želim nešto da vam poručim. Taman. Allah vas nagradio. Ja sam vama prošle nedelje, činim se, obećao tako da ćemo progovoriti malo o Šamu, o siri, o dešavanjima, inša Allah, ali zaista, zaista puno se radi ovdje i a, izloženi smo prehladi, malo se više radi, onda se oznaje i evo vidite sami kakav je ishod, je tako, ovi naših vjetrova ovdje i, i promaje, tako da se lahko, lahko <clears throat> zdravlje naruši. Ali evo, a, ovo nije večeras govor o Siriji, je tako, nego samo želim da vam ukažem, braćo moja i sestre, apeliram na sve vas, svi oni koji su odšli Allahu Tebareke o Teala koji su završili skončali Allaha molim da ih primi ko šehide ono što tražim od vas jeste da ne potpadate pod uh, laži medija da ne potpadate pod uh, lažne informacije i tako dalje i tako dalje kad bi mogu da vam naredim da vršite cenzure sa svojim mobitelima, da vršite cenzure sa raznoraznim vijestima, vala i braćo, pomoći ćete ovu davu. Pomoći ćete veličanstvene stvari Islama. Kad bi samo, kad bi samo uh, manje koristili ove aparate u te svrhe. Ja se nadam da me razumijete. Da li me razumijete, braćo moja i sestra? Veoma je važno da razumijete što govorim. <coughs> Da li se čujemo? Taman. Znači, e, protok informacija se razi strana. Ljudi danas svašta govori. Ljudi e, e, govore ovako ili onako, ili, ili, ili, ili. Ovo što ja govorim možda će neko nazvat a, kukavičlikom, neko će nazvat strahom i tako dalje, i tako dalje ima pravo, ne govori kogo šta hoće, mi smo na to svakako navikli. Ovdje se ne radi o meni, ovdje se najmanje radi o nama, jel tako? Radi se o veličanstvenoj stvari Islama koju treba, inša Allah, teala, a, njedriti, čuvati, a zatim sasvim a, je jasno i njihove nosioce. Zato vas, braćo moja, savjetujem i sestre, a, pokušajte jezik staviti i za zubi tamo gdje mu je mjesto, pogotovo u današnjim vaktima, <clears throat> pokušajte što manje koristiti uh, telefone ili nemojte se poigravati šifriranim govorima. Zaista, braćo moja i sestre, ogromni problemi nastanu kada se govori šifrovano, a nema nikakve potrebe za tim. Tako? Zatim, prenošenje informacija, prenošenje vijesti, prenošenje slika, prenošenje video materijala a, zaista, zaista, zaista može mnogima, mnogima napraviti a, velike, velike probleme. Zato vas savjetujem, braće moje i sestre, i sebe i vas, budite u dovama sa onima koji su nas pretekli u hajru. Budite u dovama, a, molite Allah, da sve one koji su krenuli putem ove veličanstvene misije, da ih Allah učusti, da ih pomogne, da dođu na svoja odredišta kod Allaha subhanahu wa ta'ala, a i mi zajedno sa njima, zaista su ova vremena uh, ljepota za, valikum salam, ljepota za islam i muslimane. Lijepo je vidjeti kako dava Muhammed ali salatu wasalam proizvodi ljudine, riđalun, proizvodi muškarčine, proizvodi ljude koji su uh, spremni uz Allahovu dobrotu, volju i pomoć da se sa svojim koferima upute prema Allahu Tebarek i Otala. Ali zato, braćo moja, nemojte, nemojte da i mi otežavamo na bilo koji mogući način. <clears throat> Dobro smo, alhamdulillah, vi. Pozivam vas na maksimalnu disciplinu, braćo moja sestre, kad su u pitanju ovi ljudi, ova naša braća, ovi ljudine. Pozivam vas na maksimalnu disciplinu mobitela, kompjutera, vijesti, govora na, na sjelima i tako dalje i tako dalje. Allah te bareke od tala je obećao da će dati bereket ove dave i zaista a, od onih koji poznajemo lično tako pravo je zadovoljstvo pravo je zadovoljstvo a, živjeti a znati da smo poznavali takve ljude da su oni dio dave Muhammed ali salatu wasalam salam i vjerujte mi, Allah molim da ih primi ko šehide, uh, ako budu kao takvi, ja se nadam inša Allah u teala da uh, poznavajući njih, oni nas neće zaboraviti na sudnjemu danu, neće budite u to ubjeđeni, to su ljudine, to su ređalun, to su muškarčine i nadam se inša Allah u teala, ako nas i ne bude u džennetu, da će sebebom njihovih no tako šefata uz Allahovu dobrotu, volje, pomoć ili dova, da će oni sjetiti se svoje braće koja i eto nisu pretekla u ovom velikom hajru, pa će zamoliti gospodara da nas sastave zajedno sa njima, da ih vidimo i da ponovo zajedno, je tako kahvenišemo ili, ili, ili, ili. Pa vas zato, braćo moja i sestre, savjetujem da uvedete sebi disciplinu u prenošenju riječi, pogotovo kad su u pitanju ove stvari. Molim Allah da nas u tome pomogne, da nam podari razum i razboritost. A ja evo već polako gubim snagu, zaista volio bi sa vama se družiti malo duže, ali mi se zdravlja nešto uzadnje vrijeme, malo je tako poremetilo, lije puno, ali ostaje obećanje da spremim eh, jedan drs, jedno predavanje o blagoslovljenoj Siriji, Šamu, muđahidima Sirije, jer je najpreće da se najpreće da se oglasimo i da damo svoj doprinos na ovaj način uh, za one ljudine koji su otišli Allahu te bareke o tala u goste. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da učusti njihove porodice, da uputi njihovu djecu, da naše, naše obaveze sprem njih ne budu ne budu samo puki govor. Molim Allah te barke ta'ala da učusti njihove majke, da učusti njihove žene, da učusti njihovo djecu. A nadam se inša Allah ta'ala to nas vjerajući da neće biti zaboravljeni u strani ovih džemata. Oni su nam obaveza i nemojte, braćo moja i sestre, nemojte ih zaboraviti jer su nam uh, i za naše braće ostali veliki, veliki emaneti. Molim Allah te barke tala da pomogne braću u Siriji, da pomogne muđahide Sirije, da pomogne muđahide u Afganistanu, da pomogne uh, braću u Iraku, da pomogne sve one koji se bori da Allahova riječ bude gornja. Molim Allah te barke tala da im uh, e, izleći rane, da našoj braći koja drže puške u ruci, da im primi njihove dove, da im učini uh, plodonosnim njihovu borbu na njegovom putu. Allah molim da ih zaštiti. Allah molim da učini Bašera Laseda, da ga učini psom, da ga učini uh, džehennemlijom. Allaha molim da ga stavi u ruke muđahida. Allah te barke ta'ala molim da uništi šije i one koji pomažu nevjernike. Allah te barke ta'ala molim da oslobodi našu braću iz zatvora, da oslobodi naše sestre iz zatvora. Allah te barke ta'ala molim da pošalje svoje vojske, da pošalje one koje samo on zna da pomogne islami muslimane. Allah molim da utare uzamju one koji su na bilo koji način skrnavili njegova Rasula sallallahu alaihi wa sallam i njegovu vjeru. Allah molim da čini radosnim porodice naših šehida da im <clears throat> da ih sastavi zajedno sa njihovim muževima i babama u džennetu. Allah molim da naše ponose islama da ih čuva da im prenese selam od nas. Allah te barke ta'ala molim da majke šehida učini vodiljama za uzdizanje Allahove riječi, njihove babe, njihovu djecu. Allah molim da ih pomogne. Allah molim da sačuva svakog onoga koji je krenuo ka put dave Mohameda sallallahu alaihi wa sallam. Allah molim da pomogne džihad i muđahide. Allaha molim da nas sačuva spletki nevjernika, da ne dozvoli da umremo kao kukavice, kao monafici, ne do Allah, ili nevjernici. Allaha molim da primi naše ibadete, da ovaj uh, nadolazeći blagoslovljeni mjesec Ramazan, da pomogne muđahide, da pomogne muđahide, da pomogne muđahide. Molim Allaha da im pošalje blagoslovljenu kišu, molim Allaha tebarka ta'ala da im spusti san, da se odmore, Molim Allah subhanahu wa ta'ala da u njihove rovove spusti meleke da ih čuvaju. Molim Allah te bareke u ta'ala da njihove metke učini ubojitim. Allah te bareke u ta'ala molim da održi svoje obaćanja, to je da pomogne ovu davu, da nas ne osramoti na ovom ali na onom svijetu. Allaha molimo za pomoć, Allaha molimo za pomoć. Allahu naš pomozi nas, Allahu naš pomozi Siriju, Allahu naš pomozi Mujahide. Allahu naš, pomozi Afganistan, pomozi Somaliju, pomozi sve one koji uzdužu tvoju riječ na zemlji. Ujedini nas pod riječu La ilaha illa Muhammedu Rasulullah. Gospodaru nebesa i zemlje, dozivamo te, dozivaju te tvoji robovi pa nas pomozi. Zaštiti nas od onih koji ne vjeruju. Molim Allaha te barek, evo ta'ala, da pomogne Islam i muslimane, da pomogne džihad i muđahide. Allaha molim, da pomogne džihad i muđahide. Allaha molim da pomogne džihad i muđahide. Allaha molim da pomogne džihad i ljudine. Allaha molim da ih pomogne. Allaha molim da ih pomogne. Allaha molim da ih učusti. Allaha molim da ih pomogne. Allaha molim da primi njihove dove. Allaha te bar kvitala molim da ih obuče u odjeću imana. Allaha molim da ih naoruža. Allaha molim da oslobodi zatvore da oslobodi muslimane i muslimanke. Allaha te bareke o ta'ala molim da učini ubojitim riječi la ilaha ila la Muhammedu Rasulullah proti svi oni koji žele da je skrnave Allah molim da nas sastavi sa našom braćom inša Allah ta'ala šehidima sa poslanicima i sa iskrenim reku ovo molim Allah da oprosti imen i vama Alhamdulillahi Rabbil Alamin Subhaneke Allahuma bihamdik Ašhadu en la ilan ta stakvrke Molatu bolik Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu